itxu eman doka. Ingun. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu Astehuntan utxu mandokan Charles Bidegain jinen zaikula eranaldi batekin NASA gaintitu. NASA gaintitu. Zertako independentista ernanin eta ez baiunan peio etxeberrian txarten lanai bermatuk, Frantzia irautza beti delaik zertan dugu Espanya. Einaute txamendin kantagintzan, bidez bide kantoia teknika bat, amodiozko kantoien niabiltia geo, kantoe abertzaleaguak sartzeko. hasgitin. Ber aita die, bena sortu dienetik hunen hiu seme edo alhabak, alkarekin ezinbiziz daude. Aita, Abraham deitzen da, eta hunen seme edo alhabak, judaismo, kristianismo ala islamadia. dia azken asteetako aktualitatearen ondoioek iakusten deiki eguano, hoita bat gerren mente juntane, erreligionean goa beheak bizik diela. Basati helibatek ikaragarriko basakeiak egin eta miliuka fededun basati hoien berzakian sartzen dia istoia enbarna sartuz, ohartzen gia gaurkoak atzokoa e diala. Halanula, Nafarroan debeku gorria ezaia izan zen, judutar kisti ala islamearen arteko kutsadan. E esberdina izanik, bi jentek ezin zuten alkarmaitatu nahiz bihotzak, mugaik ez ezar nun, mila hiuehun eta berroita hamaseian, Nafarroako tutera herian, emazte kisti batekin haremantu zelakoz, kiristi gualat konbertitu zen musulmano bat ereik izan zen. Mila hiuehun eta hiutan hoita aldiz, judutar batekin arrolatu zen emazte kisti bat zen ereik izan. Ez dakit ereazte hoien helbu pedagogikoa nulakoa izan ziteken, nunez balitz probatzia, izan islamiar, kisti ala juditarak, bardin suhoi diela. Haleike eskerrak istoiak jakusten deikula, sumaitek sinhetsarazin nahi deikien bezala, musulmanuak ez diela bestiak beno bi hutsago. Mila lautan hoita hama bigeren urtian, beti Nafarroako tutera herian, sortu zen Abraham ben Meir ib ezra lekuko. Beizen goitia, amiagaria zen gizon jakintza zabala ikusik, bazen zertaz mirestuik izate. Bedezi zen, bena poeta, gramatikalai, matematika sale, filosofo, austronota eta zaldiekin omen ikaragari trebe ebai. Bidaja sale izan zen, Ingleterran gainti, Frantziako erreinuain gainti, Italia, Afrika eta Palestinan ibili behitzen. Eta gaiaz, argizagia iso egoiten denak, ikusa haletzazke itzalune helibat. Argizagiaen mendiak diela eran ahalgen ezake. So egile horrek, jakin beza, itzal hoietaik bat Abraham ben Meir Ib Ezra deitzen dela, aipatzen dugun jente jakintzu omenez. Huntzak aldegusietan badiela, hoi dudaik ezta, bena jente inteligentak ebai. Lukanka, Lukanka horrek, ez dikaski piperik? Me, men ez dikaski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko emankizun berria Osagari kronika, ekonomia, ahomizko historia, egin bako txeko kumita Ahatze gabe, jokiak! Bo, bo, ezakalak, ezakalak horuer, Bo, eta eh, eh, beste sorpresa hanitz Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txartin, du studiasta, Piper eta Charles Videgen ez hitz bat baizik eta erranaldi bat nunbait. Ba, Noiztenka zuten dut eta entzuten dinuen bezik harro bat hastiel delait eta eh, dut erreten dinuen trepaut bat dela eta eh, aitamak eta atitoik eta erreten zuten kasu e, nasa gaindituko dut. Nasa gaindituko dela eta erren dauzak zila eta arrobatet ez du, barkatzen, eta zarta bat bilu hartio, edo lehen. zarta mandoa gautziak. <laughs> lehen, emaiten baitziren. Eh, eta horrez, NASA zer da, NASA ezagutzen nuen, ze antxusin egoten dinen, eta reixo dizona hilbaita hil baita guztailan, hulde handiak izan bitira, bada, eihera bat, antxusuitik urbil, baina izura, izuran dena, or, eta hark bazuen egera askia hundia, eta eh, zela taulak egiteko ere bai, eta baliatzen zuen biduzetik egiten zen indarra, eta horien ba, egera bat egiten delaik, errekatik egerarat egiten da alako zilo bat ur bildia, eta hori ni detzen dut nasa. Bon. Baina, bitxita zeren badakit zer den la NASA frantzez, eta la NASA da, uh, tresna bat, afean, uh, eh, nola behar da, arte bat edo arrainan nakapatzeko, mm. hola ezartzen dut haua eta eh, urari buruz, eta arrainan sartzen dira, eta joiz dira ateatzen al. Mm -hmm. Murainak edo xarbot, eta ziren edo dira, ziren lehenetan debekatua baita, eta brakun erruan sartzen da anitzetan. Hori da nasa. Eta zer nasa, hor eiera eh, dela eta, eta orduan hipotesia bezala egiten dut, zera frantzesez hori detzen da, le bief du moulin. Eta le bief da hitz uh, bat, eta behaz, sila, egiten da silo bat, arroila handi bat, eta gura horti egiten da. Eta ona da ere, hain giren eta... Eta Eugene Goyenetz historiari zenak, behar bada ematen du espikazioa. Hemen, joetan bazizte, eh, ba, bai honan ez, bai honatik joetan bazizte errubi bazteretik, bada sigra bidea, sigra da le Lehen tiratzen zituzten idietin, osalietin unziat, luiti, eta jo marearetin, alba da marearetin, eta bide hortan... Markatu, xerrez, nola daitzen dela, xomendu halaja, uskaz? Sigra, sigra da le halaja, sigrari. Kaskunitza da, edo beste izlutzetan ere bada, eh, xera, jale, tire, eh, hola. Eta bosgarren kilometroan edo, bada etxe bat, ono, lanaz edetzen dena. Nik ezagutu du izan zaharraren, eskola bezik etzakien, eta hori da, badira zaldiak, bada zaldi, azkuntza bat, jendea ibiltzen ala zaldiz. Bon. Orduan, lehen, alak, erreketan, jendeak, edo, arantzale, ezartzen zituzten, edo, zer nahi tresna, Jutatzen eh, dut izena eh, zira zira pertsolak, e, eh, bera nazak, beha, zer deraz nazak, bereziti izotinak eta sasoina dela kulaka eta hola atsemaiteko. Eta atsematen zuten anitz, eta bizi ziren hola, bazen. Ez duk hitzo jaraiz ar aramahanka? bazen, ere, aramahanka erretatipietan, ma, ba, zaute dut, aramahanka, detzen zuten erdara zeme arrapatu, atrapatu, arrapatu, <laughs> manka, bai. Eta biztaian, biztaiera entzun ditut ero detzen dutela benaki, benaki, benaki, <laughs> edo benaka. Ah. Gauza bera. NASA horiek, tresna horiek, anitzetan hor e, itzulikatzen ziren, eta horien arraina sartzen zen eta errapatzen zuten, eta jo, ba, baziren tresna anitz. Zer gertatzen zen, ambiste ziren, nun trabatzen baitzuten sirrarien eta uh, lana. Eta kesatu ziren, eta horien lehiak erertu ziren, eta ni naru nasa izena ezote den lehatu, tresnatik gero eierat duen ziro hartara. Eta ordean, nasa joan behar da goiti, egun eta biltzen da, gero eierat izan dezan aski indar. Eta nazaren dituko da, egan edu, bon, sobera sehitzen bali mea bon, e, erdaraz ere erreten da, untzia gen dituko dela. Mhm. Ola bali erabiltzen dinuen. Agutu doki fe devorze le vaz. Alako zerbait. Kasu, del diade edo, mhm. nazaren dituko da. Mhm. Mando arrautziak, gustatzen zita da, bai, mando arrautziak bildu ikotuk. Zieke, entzendeko erabiltzen zien. Ez, ez, ni mandoak... Eh,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

Biak buru barruan ate jokari dira Askatasunari atea irekin aian Itzak tantzan nasi dira Itar sokak astintzean Doi uzantzi ditzagun itzak Musika baita gure bizitzan aurrera gora bihotzak zurea da giltza. Goizetik gauera doinuz betetzen naiz, bizitzaren musika dara matzainetan, sentitzen dut barnean Itzak dantzan dira besarkatzeko Bizi bizirik gaudela sentitzeko ficava em etxeberian txart luzaz aipatu diagu eta Frantziako irraultza, nula egituratu zen, zer eh, Euskal Herrian ze nula, nula lotu zen edo bai, nula lotu zen irraultza horien ideietara, jangoikuak eh, esken, edo erregek eskentzen etzien gaiza bat irraultzak eskentzen behitzin, truke, bena bergaraian, Zertan zen Espainia? Zentazken nian gu interesa duk, txakitia zentako Espainian edo hegoaldian independentista dien eta ipagaldian ez. Ordian, Espainia dela eta zer? Espainiak eh, frantziak hartu zuen birbidea hartu zuen ere. Uh, baina... Bergaraian gutxi gura bera? Bai, bergaraian, absolutismoaren bidea. Baina uh, ez ahakasta berdinarekin. absolutismoak erreusitu zuen estatu frantsesean hori egiten aldugu, eta hultza frantxesa pizten delaik, estatu zentralizatoa da eh, fr frantziakoa. Aldiz, Espainian ez da bat ere berdin, urrezko mende bat bizi izan zuen Espainiak, Carlos V, Konkista, Konkistarena eta hori dena, eh, biga, eh, Felipe Bigarrena, baina Felipe Bigarrenaren ondotik, amazaz mendean eta sustut emezortzigarren mendean, dekadentzia uh, eh, sakonago, joan eta sakonago batera sartzen da Espainiak uh, eh, uh, eh, Erraiten den bezala, izan manje le, le, le eta... Ba, hori da, pixkanaka, pixkanaka, bai, krisia ekonomiko bat bada, lehenik, uh, <clears throat> inflazio bati, baten gatik ere, eh, Ameriketatik heldu den urak, urriak piztu du inflazio bat, eta ba, pastuko gira, detaileak dira, baina bada arazo hori, beste arazo bat bada ere, izan dira absolutismoaren teorizatzaile batzu Espainiak estatuan, baina Frantzian ez bezala, ez dute lortu, ehm, periferietan ziren aintzineko egisuma guzti horiek beren menpekotasunean atxiki. Egisistentzia azkarragoak izan dira. Indartsuago behitzen ekonomikoki eta? Ba, ekonomikoki indartsuak ziren, bai, gainera foro zaharrak sustraituagoak ziren, eta eh, ez dute lortu ahultzen, eta gainera, um, bazen, azken fenomeno bat eh, Espainiak estatuan eh, gertatu dena eta Frantzian ez dena sobera gertatu, eh, Espainiako noblezia handiak ez du bat ere prozesu hori lagundu, eta horren kontra oldartu da. Eh, Feudalista gelditu dituk ez, lurrak nahi eta eta zerbitzariak lurroien eh, lanian, eh, lanian ibiltzeko. Hori da, uh, bazen fenomeno hori, la hidalgia daitzen zena, eta hidalgo horiek noblezia handiak atxiki nahi izan du bere boterea, ez du bat ere uh, zentralaren boterea jokatu nahi izan. Uh, Ultrakatoliko ere gelditu dituk, hala ere? Uh mhm. -huh. Ultrakatolikoak ziren, egia. Eta gainera, Egegeek ez dute sekulan lortu noblezia alde batetik eta sortzen ari zen burgesia bestaldetik uh, indar aheman... Uh, lehia batetan? Bai, lehia baikor eta iraunkor batean sartzen. Uh, Luis Amalau garenak hori erriusitu zuena estatu frantzesean. Orduan... Uh, Frantziak erriusitzen duela estatu bateratu bat eta zentrala bat sortzen, Espainian, sakabenak eta handiago bat gelditzen da, Ebe, eta emeretzigaren mendean, irugaren Republika indahean jartzen delarik estatu frantsesean, uh, eh, Espainiak estatuan, bagira oraindik haintzineko egizimeneko estatu edo egoera batean, Madrilen uh, erregetza ahul batekin, eta provintzia guztietan haintzineko foro zaharrak. Orduan, uh, Karlistaden bitartez lortu izan dituzte uh, desagertzerat, bainan berantegi zen. Berantegi zen, beste fenomeno bat hor eh, agertuko baita, industrializazioa, eta horrek um, peratuko du estatu zentrala nunbait, uh, eh, periferietatik sortuko baita aberastasun ekonomikoa. Katalunian alde batetik, tekstilean edo oialgintzan um, oinarrituz, Komerzioan gehiago? Bere komerzioan, alainan. Eh? eh eta ego euskal herrian, um, eh, burdin gintza eta eh, itxas eraikuntza uh, garatuz uh, egietan. Eta hor ere, komerzioa inglaterrarekin eta egiten da bizkaiatik eta lortzen den aberastasuna gelditzen da euskal herrian. Eta ez da edatzen uh, Espainiarat. Eta... Jakin, jakin e, eh, eh, Euskalegia hartuz, behitzituen e, eh, berme juridiko eta foroen bidez, bat zituen bere bermeak, bere, bere burgesia eta guzia behitzuen. Bai, bermeak bat ziren, <clears throat> baina uh, laster, Espainian liberalismoa, liberalismo ekonomikoa nagusituko da, eta eta egoera berri horietan, eta egoera berri horietan uh, eh, egoa euskal egiko burgesiak uh, nahiko du bere interesen arabera jokatu. Orduan, egoeren arabera, Madrileko boterearen arabera, bere kolore politiko eta ekonomikoaren arabera, edo egiten du zentralismoaren jokoa, edo egiten du tokiko eh, periferiaren jokoa. Orduan, Euskal Abertzaletasuna sortzen dela din, eh, Sabino uh, Arara mila sortzea egun eta ama bostan, Eusko Alderdi Jeltzalea sortzen da. Bizkaiako burgesiak astapen batean, ez du bat ere interesik uh, logika edo filosofia politiko berri horren defentsan. Bere interes politikoa da... dirua. Dirua. Eta dirua... Uh, botere zentralaren jokoa, jokoan datza, arendako. Baina, uh, autoekonomikoak aldatzen direlaik eh, Espainian eta nahi dutelarik uh, muga dibidez ezari gehiago Pirineoko mugetan edo edo itsasoan eta komerzioa uh, zailtzen hasten delarik Inglaterrarekin edo Frantziarekin hor Bizkaiako burgesiak egiten du gehiago tokiko nazionalismoaren uh, autua berak itzemaiten uh, maiten baitio uh, tukiko interes ekonomikoak zainduko dituela. Eta hor, aliantzean sartzen dira Euskal Herri eta abertzale da da garatzen Euskal Herrian. Horten, biztan dena, simetria egiten balin bada, ipar Euskal Herrian Euskaldunak bilakatzen dira frantses, dena eta beren bizi obea Pariseri zor uh, di, diotelako. Espainiak estatuan diferentia da, aberastasuna pizten da Euskalegian berean. Mhm. Eta horko parti bat Madrileri eman behar zaio. Eta gainera horko parte bat Madrileri eh, eman behar zaio hori da. Orduan be Euskaldun gehienak bilakatzen dira abertzale. Pragmatiko. Pragmatiko. Eta gainera eh, azken fenomeno bat ere... Eh, aski ilunagoa ere gehitzen aldugu afera hortan, industrializazioak eragiten baitu imigrazio fenomeno importante bat, eta Andaluziatik, Estremaduratik, Kastilla Lamantxatik, uh, eh, eldu diren labor, eh, langile guzti horiek, biziki pobreak, uh, dira, haiek barneratzen dute kultura politiko berri bat, ezkertiara, PSOE bilakatuko dena, sozialismoa, sindikalismoa, eta horren kontrako defensan, be, haiek abertzaletasunaren, ba, euska, orko Euskaldunek abertzaletasunaren autua egiten dute. hori ez da ezagutzen hemen Ipar Euskal Odan fenomeno guzti horiek nahasirik kultura politiko ezberdinak agertzen dira, e, ahunta bertzaleagoa ego, ego Euskal Haitzur eta jorra laboien emanaldia berri zabiatzen da Euskal Iratietan. Asteko aktualitatia, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak edo e-aste ondareko hitzordiak atzamanen ditutzie, aste guziz. Hitzordia, ostialez, zazpiek eta bostetan eta igalte goizez, eta bostetan. Laboien emanaldia, Euskal, iratietan. adi musika emankizuna asteak gauetan bederatzietan biziki maite isi larun bat gauetan aneketan eta ere ikande gauetan zazpietan oh, eta bai hasi nahi zerbait zentetzen, arruan adi Itxuman doka, itxuman Itxuman doka, itxuman Itxuman doka 만 일주만 더가 일주만 일주만 txamendi ekilanko hitzordiago eutxu mandoka runtan eh, eta be, egun aipatuko dugu be gintzako beste kantoe bat, horita zizatik egiten dutugun oharroik, e, eh, maiatzek argitaratu dian kantu eta olerkiak eta zenbaki 6 eniaute txamen dideitzen dela. Eta egun, bidez-bide, hoi, eh, duidik, eh, ez tekat, kasik eh, Rainbowen olerki baten tekstua, e, zea, le, ez tekat, zeo, le, osurie, badiko lako hunia hinekin badabilan norbaiten aipaldia, hoi, berra da? Horre beti mina, hi beti mina baduk, eh? Ba, behimano gaiotan, errandi, zendako itentu zuzuko kantu tristiak. Na nik ez dut kantu tristia egiten, nik, nik egiten dut. Untxalaz, kantu guziak bezala, botzak eman dezaken joberenetik entxatuz, bon, egiauk e, min, mina dela. Hortan ez teatukatuko minezko kantu bat dela. Hori, izain zian, hirutan oita laueko utagila edo txalia. Ta e, lauren txegidan klase eginik banean klase berarekin eta juita e, lau edo sei edo neska nitean eskoliak. Ta gizon bakagan indian kurren e, emeiteko. Etzatan ganean ere ama superiorak, maztea duna, eh? administrazionari buruz, ni jarrian indila, direktor. Eta donianen gauza bera, eh? Geo, administratu, gauzak dozierak ezuntzainak edo heldu imazien, direkzionera, ene zenean heldu mhm. nik jakin gabe. Eta behar soldata entako? Aba, ah, aba, aba, ba. bon, ba, ba, ba, eninean, preni izen, aski horrenen bortxaz, itenean soldata polita, bena, hor, baliatzen okizta, eta jire kestioniari repostu aten emiteko, ene ja, indiat beloken, premiera hartio, etxe, sosik eman gabe. Hor, laurtez imitut bigarren profesor baten lana baten soldataikin Pentsatzen diat, moralki, eta sari hori, zor nien sari hori, heke herriak biziazte meditu, meza eta olako gauzen bidez, indutala, eta ez diat bat ere doluit. Iten albainien, eta ez diat doluit, zer inik. Hordian, e, eh, lauren horien ondotik, e, eguerdi behitzen, klasain ondondoan bazen salatipi bat, eta han mahai batekin bazen gizon bakarrain kadera eta baskaria hat, nian eskoliarek begiak apala-pala ekartzen zuten, eta trokatuz, eni platak jatekoak. Eta bazen piano zahar bat, dezakordatia. Eta lauren horien burian adina behar zenukan, eh? atxikitzeko eh, animazionia eta eh, beti jende berekin lauren ezen eta bon, matierrak amatzen eten, horre matitenien ekonomia, beste horre matitenien la defanz de vegeto, edo horako. Ta, hantik atea, ta, ene eskuko zakia lurrian finkatzen duta, ta, tiano hari estalgia goititut, ta, tir, tir, tir, bizpairu nota joiten dut, hola, da izan nintzen pianoa mena Francesco igez, eh? Ta, ordin jarri nintzen, ta, sakutik paper bat, eta, Behala sortu zen hori. Bidez bide nabilena, kantu badut laguna, guziek usten autena, joan harin harina. Eskual zerupen hauena, bihotzeko samina, nahasi zelgaren gana, kantuz dera minat. Zer segidan, izan, bon, korrizatu nitien, piskat, fiteskain nituen, gio, piskat, arrainatu nitien. Hola sortu zen gantu hori. Horren, horren, gilian, eragilia, bidez, bide, nabilena, La trite vagabonde, ta ta ta ra ra ra ra Chopinen eragina, bada, klara. sortaiko hartu? Ba, ordean bedian banin piskat ideia, ba, hori zela. Eh, bon, horakotan ez da plagia, ez da dena hartu behar den bezala, eragile bezala da. Egan e, ez dela deuze sortzen dena kambiatzen dela. Hori, hori beda, hori beda. Ez duk e, e, ekreatzen ezerretik deuze. Denak, dene giten diau, ala tekstuetan, ala musikan, ala beste gauzetan, ala gauza egobenetan, txarrenetan, bezala. Beste numeit ikasi baten segida e, duk beti. Nik, nik hasteko hola gusten Eta hoi zer da, eh, maitaxun min du baten, o privatia duk bai, berbada bai. bena, hoi duk? eta ba, bazterra gusten ja. hau egin aderaitala, jender diotetela, nik egin hori du. Eta ja. zendako kantuz nabilan, eh, Euskaraz bazterretan, ne horkez nago maiz gogo eta eskualde arroztu eta baserri hustu eta ez dute atzailerikan, xori ez besterikan. Nafarroa, Nafarroare, Nafarroaren hauena Arrozturi Gusten du, beti min mena du bai, bai. Bena, e, e, Hori, eh, nunbait, sokabaten tiatzeko e, Aipatu duk e, atxarriko saio hoietan e, Behin donapaleun pedikan ahintzaraik Eta beste behin kantan ahintzaraik, Entzun hila alua, bi aldiz Eh, bi aldiz eta ez, holako hasi zinderaikola kantan kermesa eta ez bortxan miting politikoetan hitzoik hartzen zutienen, eh, ez dakiat eh, al, alua skampo, bionharoi skampo, zesen ditzen zunien, zer, etzeitzen, jiten zeitzen, zerbaiten erraitea, edo hola edo zer? Bon, senitzen zen, jendia berotzen zela. Oargarri zen hori. Hortan, izi harriko lifentzia zen, enbatako biltzare publikoak, lehen jende argungutxi, eta kantaldietakoa, bi klima osoki diferentak. Eta sumat urten artia bada hor, guti? Urte beretan. Urte beretan. Hirten eta lau, bost. Bon, hortean, uno kantaldiak etzirela hasiak, nik kantu iten ari. Na, gio segitu behitu. Hirten eta zazpi, sortzi, behatzitan, daula. Hortean, bon, lehenik gauzak eh, berdira argitu alua intzunte horrek, ordian Espanien, Espanakien, nian buriari untsa interpretatzen ere, enetzat hori ga, ja, gauza pozitiboa zen. Hmm. Horrek gana izen, oaiztean, lan izan gira, ardi bat badu semeaten ardia, zoiatzen duena, azta praga geriti elakotz, eta e, zagon, eta lugari kontra, uliz estalik. Eta makilaz, kitzik aldi bat emaitiak eta ordean iatzartu da eta xutitu. Aluak hori behar nahi du, ez duko hila arrunt kontzientzia. E, mini inbali madako erranden gauza horrek, horrek erran nahi du, zauria bat zela, eta zauria, zauria eh, badakila zauria, zauri dun horrek badakila, gaizkigiela. Ordean, interpretazio hori gero zaut, guai formulatzen dutan hori, Na, nunbait inkonsienteki banakien, eh? alua hori etzela zaun negatiboa, banakien, eh? hori ertema zuten horre gana izan, zela hila honu, iruzkean oaizten ardiua hila etzen bezala. Tordin, gentia, gentia egosten eta... Bai, hala, hori, gentia higerran nukam bezala, egosten hasiduk, eta guk suia pixkaat posatu <laughs> diagur. Horien, <laughs> kant, kantu hola piskat uh, eh, politikoki ez gintian hortai gazten. Lagaldekin beti, hasten gintian amodiozko kantu bat tikitaka, eta horak, eta hau, eta ama, edo bestinez ez zera, e, eh, hau txoa ziten haunditu logizu inguma bai, eta horrean, jendia pixkat, e, zera, bati, lehen ziko pinterdiadu, komen, e, <laughs> Bigarren aizio paratzen omen dugu. Horrean, <laughs> eta horako kantatzen, eta gero, polikino, polikino, kresendo joiten gintian, eta azkenean, abertzale, hono, <laughs> otxan jina, bena, azkenean, agiki, abertzale zeraite. Eh? Eta hola, hola emeiten gintian, kotxatzen pozoina, ah, gure etxaiek egan ezaketek, pozoina hola, injektatzen gindila. Eta hor nungia hiutan, hoita zazpi sortziko urte hoietan. Hortan hasten du, bai, gure kantale. Eta, ordin, um, bon, baduk deja hego eskualherian uh, eh, zerbait iparalde runtan ebai eran genezake elita kontziente bat nolazpait badela, menaziek etzinden elita kontziente horren uh, gana juiten, herri zerrin, duzuina, zer zen herri horietan realitatia aipatzen hian, eta nekazal laborariko miseria sumitu hori erdiatzen hasia zena, biek altsatzen hasiak zena? Ja, ja, ja, ja, ja. Hortan, azkarki mintzozienak eta gure kontra mintzozienak Algeriako gerlan ibiliak zirenak. Ha, ah, gerlak hor, amalauko gerlak badakik, Sibero des, Sibero tartu dila parte hon bat, eta ez bakarri Sibero, Frantzia guzian. Eta ikusten dela nolako tragedia bizitzen, eta bere launa giltzen, eta hem gorputzak biltzen, eta hortan nazione eta nazion, famatu horiek, guai krizi, handieni handien horiek, eta nazio horiek, hori baliatu die, gerla eta soldadua eta baliatu jenden biltzeko, beren, beren ganat, algeriako gerlak hori indik hemen, eh? Naiz eta jani hilitaik nik uste hoita amar bat edo baten, beren muriaz beste inutenak. eh? Na, jendiak alako koopiluan sartutik tragediak, nun jendek ezpitute itzuman nokari betira. Horregiturik uli bat, jeleruntzi bat tapatzen duk eta hat eta eh, zapartaka eh, hiliko den bezala, jendiain kontzientzia Horduk itxutia bezala, nik guk hala ikusten ginen, mentua zetzean arguntola. Mm. Gio, hik aipatu kan, kontziente horik, eskual, eh, eskualtzalen biltzaga, eta horietan, zehaiska bazia mena, etzean politika mailerat heltzen. Eskualat, eskualat, ta historio, ba, mena, etzean, etzean hausartzen politika mailerat heltzen. Etzean. Mm. Hortan, e, eh, labegorri bat, konparazione, eh? bazian. Baina, zepuan sartu zian, boskaz alek, eh, eman zirik, gizartarako kontekstua gertatuik, e, golisten demorata zelakotz, pasatu zian, baina bazakian, elekzionetan jari botzua eman zakotena, getzirela, hain ideitako, tordean hortan, enbata, enbata, enbata, behitzen, enbata, enbatan segitzen zuten, eh, gizenik ez diat hortan izigarriko eta liskarra elgarren artean, bortizki, eh, eta injustizkeriak ere, eh, itxuskeria batzu ere, eh, eta eh, izantuk. Horren, eh, horren hor gintian, hego aldetik jinak jiten hasi zitean berroi eta mm, ba, leheno, ba, behanto, hasi zitean lehenbiziko eh, ieslariak deitzen gintian, eta uste ieslariak zila, anitzak eta egzitean, gerriliruak, eh? hemen puiskat pausatu, eta joiten zienak, adlanean, nahitzean hono, ne hilik edo, deuze izanik, eh? saluik, eh, horretzapena bazian, eh, kulturatia zen jendek, eh, eh, autonomia bat izan zela, lendakari batekin, agirreikin, eta, bon, eskaldunek eh, hartze zutela, eh, beste zeait, eh, ordean zuten destinua, ez bezalako zeait, eta, bena, ipagaldian oso gutxi, apez bakar batzu, zen ez diga atzi behar, enbata ez dela lagazkeneko onioak ez duk deusetak sortzen. Eh? Best, numeit agazonia badia, eragileak giletik, ez dienak ageri, hmm. ateazen ustenak. Aintzina, bazian izana. Hoita amaseieko afera horien eh, ingurian sortu zena, eta etxetan anitzez, azpizortzia eta pez, eta... Ta Eh, belokeko komentian zen iratze bat, eta horiek aintzinakoak zitean, Piarres Jariton eta holako atzu. Horten, nik lehemiziko liburu tipi abertzale guain genean, Piarres Jaritonen liburu tipi tipi bat, eskualdun, eskualerrean genean, e, eh, ama urtetan edo, beloken ukan, eskuratu niena, irakorrenean. Ba, ukan die, Asia, ere indie. Eta gu guantorrean, segitu diau, e, amen soat. Bidez bide nabilena, kanto badut laguna, guzie gusten autena, johan harin harina. Guzie gusten autena, johan harin harina. Euskal zerupen hauek, bihotzeko samina, nahasi zelgaren gana, kantuz dera mat mina. Hau hei mina dera itala, jender diotetela, nik eginez xaramela, esakinez Esakinez bestela. Nik eginez saramela, esakinez bestela Euskal Herrien nahula, gende honen isila, Nahi zargi taratzila, ari pertsutan hola Zendako kantuz nabila, Euskaraz bazterretan, Ni horkez aditzeko Nago maiz gogoetan. Ni horkez aditzeko Nago maiz gogoetan, Eskualde arroztu behar, baserri guztuetan Ez dut behar zailerikan Xori ez besterikan Garaziko kantaria Oak egil herrira Hire amandakonera Nigarren nixurtzera. Hire ama dagonera Nigarren isurtzera Nigarre zurtzera deta, Barkamendu eskera Etxia eta eskara Baito atzi lurrera Etxia zertan urrentzen den utsumandoka, eskerrak gue kolaboratzale fidel dutugun Charles Bidegen, Beio Etxeverian txart eta Enaut Etxamendiei, nik ene aldetik beste behin bat arte dioziet, atia izan zorri harta heltzeko egin ohiz bezala betiko ariketak, eta beste bat arte...